був завтовшки футів шість або сім. Булат матрос діждався каюра, і той гукнув Беріться і плеснув рукавицею по дузі. Сонце, яке цілий день котилося понад самим обрієм проти годинникової стрілки з заходу на схід, було вже далеко за лівим плечем і мало не торкалося білого небокраю приплюснуте і важке. Воно стояло так низько, що кожного разу ховалось від людей, тільки новалка сходила в найменший видолинок. На південному полюсі ще тривав полярний день. Він триватиме там до перших чисел квітня, а тут, на широті 72 градуси, сонце вже скочувалося за обрій, хоча й не зовсім короткий час. Група знову спинилася, каюр поклав собак, а Булатові раптом пригадався дружній і трохи начальницький тон Філа Марша, і він підійшов до жака Антуана Мерсьє. Молодий француз подобався матросові. Навіть невідомо чому. Однак було трохи сумно, що незабаром тримісячній мандрівці настане край. Ще за три тижні пливтимуть на Криголані чий край спора звиднівся на північному пружку. Тоді їх висадять на берег, і всі розлетяться в різні кінці землі. Знову тріщина? спитав Булат. Та схоже є. Ті троє стрибали, пов'язавшись мотузком. Наскільки мені відомо, раптом усміхнувся Жак Антуан, росіяни люди не дуже пихаті. Булат матрос нічого не відповів. Француз любив порівнювати людей за національною вдачею. Можна було б щось відповісти на це. Проте Булатові згадався випадок на південному полюсі, коли Жак Антуан уже про щось подібне його питав. Булат легенько вдарив француза по вкритою інеєм коміру кліматичної куртки. Я вже вам колись сказав, що належу до іншого племені мерсьє. Француз дрібно закліпав, і колюча паморозь посипалася йому з повік. Пригадую, мосьє. Було видно, що він нічого не пригадав. Я хотів запропонувати вам щось інше. Мені здалось, оті там потребують нашої допомоги. Він кивнув палицею вперед. Не боїтеся наразитися на простоту по-американськи? Ходімте до них подібні матерії Булата не хвилювали. Одну тріщину Філмарш, норвежець Баллон і Кетрін Уілсон уже встигли подолати. Сніговий міст виявився міцним, і валка легко перейшла на протилежний берег. Але наступна розколена несподівано спинила всіх. Уширшки вона мала ярдів з десять, зміїлася трохи навскоси гіпнотизуючи людей неймовірною глибиною. Ярдів п'ятдесят. з острахом прошепотів Жак Антуан, обережно підходячи до страшної прірви. То там, то сям, через неї перемило ажурні снігові містки, схожі на декоративні арки. Мосьє доктор, і це я мушу йти по такому диву. Жак Антуан завжди називав начальника групи Мосьє доктор. Та ж воно впаде від одного мого переляканого крику. Месьє, озвався начальник. Вас ніхто не примушуватиме йти цим містком. Турбалом уже прив'язував себе до линви, та він одібрав кінець і прив'язався сам. Вам доведеться тільки підстраховувати. «О, маньо!» – драматично заламав руки француз і глянув на філа марша. Мосьє доктор, я не дозволю, щоб ваша прекрасна донька лишилася сиротою на все життя. Це нагадувало сцену з оперетки. І кет, яка стояла неподалік і розминала бурульки на комірі, глузливо засміялася, змірявши його з ніг до голови. Жаку.